<laughs> Se tentar peitar, vai ficar sem peito. Tá ligado, não? Rola logo o balão. pego minha Glock e atiro pro alto. É chuva de bala, não tenta subir. Mas se brotar no miolo, escrinco, rale não deixa sair. Vai, vai, vai pedir misericórdia pra Deus. Se arrepender de ter vindo aqui ela e mata de verdade, né? Filme de ação pra vocês assistir. Porque na minha favela eu cresci e aprendi. Não dá vacilo e nunca errar. Se for visão, os amigos abraça. Se for mancada, nós vamos cobrar. Na, na viatura é só palalalá. Canto, canto ó, canto, canto AK. Polícia só quer fazer operação quando as criancinhas tão indo estudando. Eu tô fumando a braba pra amenizar. Penso na estúdio solto conteúdo, mas ainda não é tudo que eu tenho pra mostrar. Som explodindo no fone de ouvido, na caixa da nave, no volume alto. Se tu não gostou, só lamento, playboy. Você nunca vai ser meu público-alvo. Bate de frente e se demora eu tomo de assalto. Para as correntes, eu tô brilhando muito pique, me se pose voando alto. É, é diferente, porque eu não tinha nada, meu sorriso agora é um dos mais caros fazendo grana hoje em dia sem precisar do tráfico. Antigamente eu brotava na pista pra essas novinhas, eu jogo a isca em cima da mesa. Tem água de bandido, balance bafora o lança que pisca. Me viu no baile, puxou minha camisa, quer me dar, coloca o nome na lista. Porque tem várias, na sua frente você não entende. Essa minha vida de artista. por, por, porradão de beat totalmente heavy, tá, tá replay, faz hat na minha shoulder bag. Tem substâncias pra acabar com o estresse. Miami Beach, eu vou pra lá de chefe. Comprar passagem pagando no cash. No meu futuro, minha família investe. Quando eu ficar tega, vocês ficam mad. É. Tem, tem os manos que é um 5-5. Tem, tem os manos que é um 5-7. Gra graças a Deus, música me salvou. Agora eu sou real trap. Tão, tão rodando num 5-5. Tão, tão morrendo num 5-7. Graças a Deus, música me salvou. Agora eu sou real trap. Lancei o meu louro, pivete, disfarce na régua de chefe. Todo, todo de Nike, pique, faixa preta. Elas tão me chamando de black belt. Lancei o meu louro pivete, disfarce na régua de chefe. Todo de Nike, pique faixa preta, elas tão me chamando de black belt. Black belt, black belt. Na minha tropa só tem black belt. Você sabe que eu só faço hit, entra na sua mente e nunca mais esquece. Black belt, black belt. Na minha tropa só tem black belt. Você sabe que eu só faço hit, entra na sua mente e nunca mais esquece. Black belt, black belt, faixa preta. Black belt,